Авдан жүрмей падінже. Ун жүлгеме ағалмар жунадь. Пурыныш илеме келесе жанадь. Метавашлеем. Журла уйыя. Хала хірде тыры вырать. Улықсем ұды кабаны зімбе, Уйзем шөміл зімбе. Улым жүш. Варман Варманзенже мойыр. Егел дұла бұшларе пилеш херелчче. Сатсенче панулми тутланса çитре, чие çирли пишсе Китай тăкынма тытынче, Китайкына херлетес çапря. Пахчасенчи кубыста буча чымыртанчче, çрулми чăх çымарти пызыкы çитинче, хивел çаврăныш сары пучкăшыле тăхынче. Кер мындыре çывхарать. Шакнашкал хаваслы кунзинче, ялгужалых институтинчен тухны саламби анаткаца таврынче. Юлашки иге курсра врейні хужыравал тыван келінче сахал булгаларя. Хеллехи каникулсенче шеш темже икке келсе Тва тымыш курсранына, чылайық вренеген студенткына практика иртермер республикари пала колхоза Саламби ундах шугайшты. Такшан пиде юхынчык пулны хужалах, ик виже жылдах мінле миллионер колхоз даныне выл тұрышса тіп шере. Уйрымақ вылықчалық әржидесі мінле адаланза бұныне тимле сынаса веренчі. Мін тіпчинине сынаныне шырза бұжы. Унын очетне институт рада, ялхужалық министр де ырлаза ешінжеш. Институтран врензе дұқсан Акрамовына шав колхозақ әшлеме хый жіне тұрза ұйтныран, ана анатқаза яма келіштіш. Саламби вара хыйын тақшан кеметне шидерме ширіп шутты тірі. Тван да да әржедес әшешік лізе яма пәдім вайхалдан тұржадып тезе хыне хый туба дөрем. Шак икі жул хушинже Андрей районды әмтәс рашлері. Малданлыға механик та, тракторист та бұл Юлашкинчен ана трактор бригадин бригадире туза хучиш. Пурына савыл МТС хватерінже бурнать, пужы вахытра жеш анатказа келгелет. Саламбин амышне хужалыха ергелеме нумай булжать. Кажы гына хыйн пулас керюжы вырыннех шутлать. Унвалли дюке билік тезе, вол един пири дегаса хуже. Херін көмілне тәплін пілменне жеш ана халихе кашт те шиклендеретте. Валерик улта бұсрә. Үсіне жемін күшт начарланжы, ына ашы сөне керзе житре. Сары жүжетін лавенже, кытраланза дырайд. Кынгыва күжізем кыштақ шупкаланжыш, янахинжі бұды хыдырақ балыра бұшларе. Ларадыра пілменскер, вăл кунипе таш тата çитмел Ашы ашшы патенче те, кукамыжы патенче жейде бурнать. Шавынба вырысла да, чывашла да лайық калажайды. Саламби хелеги каникула келмесерен, вол жумжа кибек унран уйрылма білмеш, анжақ лежі хулана тұқса ғайзан, ана паригерне пите тұнзықлаза кедейді. Кунзірен азнать, варамай бейін сағалрақ та сағалрақ азайле бұшлать, ашы нерех пулма жайды. Шақ шулзін жевал ашыне, пиде хыдықынық сай Саламби яла даврынзан тюрек зоотехник эшне пушын маре. Херзембе бірлі уды жұлма да, тыр вырма да жүрері. Юлашкинжен ана района жынзех Казаковын эшне хыжіні илме хұшырыш. Ага халевал, шамрак зоотехник, Казаковпа, парт организация секретарь Борисовпа бірлі таван колхозри фермазыне пақса жүрейді. Чималдан ақвал әне фермине Әне сем, вижім жылкінчен чылай лайхланна. Видезем шәне, водопровод пур, сет суза или себе колхоз районда водам шутланать. Лена Михайлова, Тарушпа Маруш, парубахна шарден тухса, әне зумакене, візем районды палла даяр Таруш иртне кергуне, Шамбул кінчене жұртларцан, ана качаду хре, чазахвал декретлы отпуска гаяденде. Хама ғұрзан ажи хәрлі бұлмала бек тойынат, тезе жүтлеттет Шамбулкин. Маруш вишім жулақ чунзавны ебе бірлешті. Әлі хидусем халі хұрындашлы. Лена шаплах херле жүрейха. Казаков нені бар регистрации едаджы. Анча шамрық шамрық мошыр уйрым бұрынайд. Казаков күржі района, Нина әшленешіре күш сағаймала. Унвырне саламби юладінде. Акрамова колхоза вахытлыға мар, тада яланлығақ зоотехника тұқса таврыныне білзен, унын тустанды жызем пейде хебірдеріш. Ялан пірлі сана ташты яла ярас келмеш, терлена туснегі даласа. Ара пірле үсіне тандыжа, ле вуник ую урлы ярас келдер, ұшса хучы марушта. Кашни херек сиренбек тыван ялінже кача Вара әшке жігіре, тават уйурлыдываным дезе юрлаганны кам бұлі, тіртсейлжі Казаков. Пурде кулзай ажыш. Бірле әшлері пін, тері Борисовта жамрықсынбе бірле хаваслансам. Бірлеміш күн фермазене тірәсілзе жүрезе хертрем. Кашкюлім Борисов, Казаков, Саламби хире, выліккеде візем шүрені жүре дұқса Самоходный комбайн баян иккемеш бригады херенче, авдан жерми баденче ыраш вырза бітерейді. Адер ламаян унта щитсе курар. парт организация секретаря. Иккемеш бригадам бригадире пиди тарашса шлеть, Гектардан вундывады центнер ыраш илеть прогажал. Порядок в танковых частях, теть танкист. Хаваслан кулгалаза, калари Борисов Саламбия. Комбайн ба, аукурадар Коля Семенов шлеть, Она хурла мажук. Андрей Иванович такундах пуласха. Ава, Шамбулкинба же, улым куби баденже запасной чашсембе апаланащым. Хыжурен комбайн шывыхранах шүл ыраш пусибе керлезеетре. Она тыца бараган Коля Семенов картузебе сулза, саламбие саламлареде, саванышла йылгышса кулза малалла гайрем. Салам, саламби, шәне жекіне ятпаз саламладып сана тере шамрык за техник алыне чымыртаза. Вăл терелле шуры кепепе, ярабалла пижихипе, хулбуши урлы полевой сумка шаксаяны. Шу гажа хевелбе пишнеренжи, шүжі пуше херлі көрінат. Шулымланат дейін. Саламладып, тере Андрейч вашла. Анжақ олинавтыба вараланна алыне тысныс керек, хребамахы яймарем. Шак әшпе хытны, шыйрылза пәтне алла салампи хыйықты цачымырдарем. Спасибо, Андрей Иванович. Теревал выросла. Вара ашын кулза «Мен Міншін пирин бада пыми болдыр. Эбі таврнараны. Валерик кетемеже гон МТС общежитейін жен таврн маре. Выл МТС стра шлеген ажазымбе пиде туслашлы. Візінжен уйр лашын дамар. Тере Андрей хысисмезірек саламбе хирич елгышса кулза. Хамын бұма, вғыт тупын маре. Ақ паян ұраш пыдерер, ұран керзе дұғады Григорий Петрович Борисов, шак самантра Андреин сыны шудалза ғайныне. выл не плете хыынтелейне пударайманыне сисреде, ына чармандарас мардезе, шамбулкин не жаврынжа. Анжа хуншухушне хер ховард сисре, хыйде Шамбулкин басымақ пушаржа. Телейлі Андрей херзіне, сасыне, кымылне ыдарай маря. Унын тудиде, кужесемде телейбе шишсе да Саламби келе, хевел анас ументин таврынжы. Пюрде чен выл лажумне пи чума бычы. жа, хирден әжінзе таврыныскер, лашра шыне шырулми пешерейді. Херем, теревал, пюртре радио калаш сахларачы булмала. Час рах керзе чарха, аслади аватса шумыр гелейді чүричесене, хұпса хупсахур. Анышыран, пызы хура бәлік капланзахы барады. Хужыран ана шапшуды шижім пуши шапса журзаярад. Вара түбе дорық аслади кустырми евырын кәмізірдетсе кусса гаяд. Каскас келзе духны шил, шул жінжі шүп шаба шалзағы вадад. Вілдірке шул жісіне тінже дорық тустарзағы валад. Саламби шывынны жыванман пюрде чупса кечеде радиоприемник умне бычы. Анжағына керлезе лараганс керне чармаха яймаря. Репродукторда чуна хавхаландараган кеве янырать. Темеше сірме кубас илердюлі шебеш кеве галадь. Ага телелі ачалыға, шықлычы каланыне аза флейта ачашса забарадь. Ундан галех сіріме губысем, чиреричи сизімлі, шинче хәліксіне сірдінзе азамла кеве галашы. Пірреміш юраду кеви маржи, ага пірбәчен виалан чел чуна жүжендерзе Салхун юрлаза ярать. Әмі тадылни. кымылсы бұнманны жінжен галать, контрабас телей манны жін тулажать. Сазардак çакчуна тывындараган кевет адлаке, те, чрере шанчык кларницем ырысаз азбараща. Вӹзем трубазем худшынаща, ундан галех сӹрме купысем малданхи кевве Вара пәдем оркестр пергарас кымалашық лізе, хавғаландарзах юлла, патыр хастарлакеве хастарла кеве яныратса ярадь. Пызык зем аякри аслади бек кемсірді дейші. Мінле пәліне кевегу. Үшта, хыжан илтме пұлдарны ебіна. Хам юратны кевезене, пурне делаях астыватым шке. Міншін диктор автор хужаматне часақ пілдермешха. Чыдымзыр шуғышлары саламби. Халяна пір минут минуттар шыдуінжі. Шак вахытравыл, пір икілі нүлі шуғыш басым Туда шишім ялтлатре, приемник вайла шадырда илже, шабахер выключателе пармаре. Аслади аватса диктор сасильдінже. Изир алтайрантаврна, Таврна чуваш композиторень Анатолий Алмазован не произведение Гитлерер. Шавы хытрадулда, ще жумала ажа жапре. Унзаси хватлын кем гайре. Чүричі күшісіне пәдемшірен ұмайтшен кесіретседачым. Каярақпа, шумыр каштлапланзан, саламби верандана тухриде, бақча енші чүричіне үш саячым. Валаба чиме деді Мария. Шеребех улмыши шулчи земшинчин шумын зем шабырдатныне итлесе, ташта инчитре асладизер шижемшевле выляныне несына завырдрем. Шак ыйхызыр кашвыл, мен туйза ирттернине сымақпа қалаза бама жук. Мен жіндесен, телей мен икенне сымақпа да, пүрнебе кыдартса да ұнландыраймын. Ына пұрнышыра хыван курца сплать. бұлад. Саламби иккеміш бригада уйне, авдан шерми патне пырза ғышын, Андрей хайне чи телейлі бек түйре. Пүрінбеде ыры қамала Савныжын пірде хирш пақса күлні де юратма пілейін едем жүнне шапла шықлендерме пулдара деккен. Шумырши дичен Коля Семенов ұраш пуссе дарах юлашки худ Ик Иккіміш бригады рашне вырза чапса подержим. Порядок в танковых частях. Комбайнера саламлаза кашкарчы Шамбулкин. Пурде Коля жіне ашы күшпа Таван колхоз рашне, Анышлы вырза шапса пітернішін савынса, шамрак комбайнер кулгалаза, ним галама білмезір, тарлы битне тудырбашыл галаза илже, чиринче хайтері себе шагында шақсамантыра лені шукишін кыштақ шеллері. Качы гымылі темерін. Тывылы шумыр кезеші дичен хватерешетме әгерестізе, Андрей мотоциклне хыды хываларя. Саламби елгашса гулни, он азынчен пірреті тұқса білмәрі. Үран шыбақ вырзарны гун. Шывынса тазаласта, лай шыбушты кунашкал вараланчык комбинезонба в батне бірзакеме ырмар, шуғышлары вал жол Шак игі жол хушинче, Андрей Саламбибе пірде гына, варманда каю жулма гайзан чен калашты. Шав асран кайме ашчен, саламбитемле темле бе курначы бек уча кучын тұрза калашма да, унба пірбетчен юлма да имени бек туйначы. Анжақ шавгашранах, тебір ирденех, әлі кетмен жерден улшынчы, Саламбі хавасланчы, кулгалаза калажа бұшлары. Мен хана. мен шеклендерзе ячы не сазардық. Андрей хальхибеге хастывай. Шавир хиневал удылавебе мұнчылба гайры. Саламби сукмак паутре, Шуржулда күржі хостри пахчаш салана фанадер бұлза темгалареде, хер вара печек ажа евер хлашланза, ял лечу чупры. Мінлі саванышлықы бар пілдерме бұлдарныға ана саланов. Ондан ба, иге шул ердейд. Андрей Саланов па туслашма да әлгерджі. Анжақ шавын жүхне качы хере, мен қаланы ішіншен ұйтса білме хыяй Саланов унберге ябық шутласыран именші. Андрей білет, пиделайық білет, саламби алмазова юратны. Күн жинжен ана саламби амажы херне үпкелешін чуыққалары. Мен кетсе малы буржавна. Лежа азады илмеш пулі, ку бұрмындарын кунен жерін ұнжын жынат. Шамры костемеріні, хер жухне бұр дежавын бек візем. Кайран, кача улжына ше чазақ мана шертіне еттечче. Шакнавыл паллах Андрейе йыбада шутпа калатчы. Анжахы жисмезірех шынжырене ыраттаратчы. Кужалықшын тұрыжаган, тілжурда гей әшчен Андрей унжын, киви елазын хытылза хыдылза вадыжын, тәшти темле артисран хаклырағынде. Шав тәшті темле артиза мән шанмалы бурана, Вăлхăнь әмірінче тень пурда авриде ларца курман, шыв пыя виде явза бұхман Тада вăл щиитменнине ялда пурнма те жук. Течче часчаса кажык Ана Ына килшут салана сибиде храдать. Шавын бавыл Андрие гымыллать. Шаба хура шура курза пищихне Андрей Каджика итлене жемін хайпе саламбе хушинже Алмазов ширіп не лайық ұнана Вăл хер пӱлеменчи Анатолий портретне курма сирень, Шав инжитри композитор Саламбижин тагамранды хаклара хине тәрес туйза илчем. Алмазов тагам темле ябах калазанда, Саламби унын чынжын хакне пеллме кирлі. Ахальдень мар унын соне чихи зепле вырынта жағын задырайд. Хый инжитре булинде выл шак пюртре пурыннын агам мен шухышлаттарать Андрея. Вал, иге савны хушине сәмзәррен керес щуук, Шын телейне аргадас щуук. Анчах юрада диха алмазов, тень вăл шеберден нихшан да Тень вăл саламби шинчен шухышлама да брахна, Тень унан хыйын шимйи пуле, унбекке булачки хабурнышра. Шак шуғыш шанчык пара Андрея. Шавынба вұлхалі саламбе шуғышне пілесе әмітленет. Шавынба ана херхирич ыдарайми кулны шакнаш калзавындырать. Анат касра әндемана, саламби патне келекені пекех шутлашы. Міншіндезен эбе карчыгын кіл жұртне, карды хурине тепрене хюзарым. Кунберги саламби пошырғана терім анамыжы. Палах вұл пошырған малам. Ибі күнда вайба керзе хужа пулашын демеде пулдаре тебір епчілге. Анчах, саламбиді жапла әне нес келмеш. Волды жапла білес пулзан. Ебі онда шарбы хускатман, урлы вырдана тұрықла үлзе хуман пултым мари. Выл хер, хай не пахмазыр, ман ажама ывыллыға үлзе усраря. Ана хай шықырды варне Пұржу күкші бет жа, Апла бұлзан, ебе он амышне полышны жын, мән тілін мелли, е ябық шуғышламалы бұлдыр. Эбі візіне маялан ялан активеш. салам саламби пұшырғанас шук. Вол ыланма керлех мана. Мінле елгішса күлжі вол бажыр. Андрей район центрне бірза керес шух шумыр үкелеме дедінжі. Хура білетсем хушинче, шижым хужыла-хужыла ялтлатря, аслади вежімзір кімзірдетря. Асладилі шумыр, ыран, анатказа гайма, анжырмандардырчы. Шухышларе Андрей МТС кардишнекіне чух. Валерик. Валерик, мәншін приемега сүндермерін. Тезеге жете валхай білімне, хватерінже музыка керленіне илтрем. Ачиана мере Вăл диван çинче хутлын савыртать. Ына кунипе выляза ывынныскерне, шумыр уменхи ыйхы пусса юкернем. Изир Алтайран Таврна, Чваш композиторень Анатолий Алмазован щене произведение зени Ильтрер. Ильтінші дикторын лапкасасим. Шав замантрах ажа жапса шыре чітретре. Валерик шардасиксе вранчыде ыйхӹтелешве магырзаячы. Мама! Мама! Андрей он патни утканчы. Она жүмне жумне пачыртаза тытреде, ним галаза ебатма блемере. Шаплыбе хыт саларчы. Саламбеде илтрежи. Храза шухышлар Андрей. Тебір күн невыл, пушма кезіне елдырдадаган бұл ичен шудатре, шене костюмне утюкпа ягатса тұғынжы, чыбар галстук шихрем. Ышта гаятын папа, клубаи, ыйтревалі. Анатказа гаядын Валерик. Манда бірази папа, мама ба кугама курас келейді. Халайбе шурана каза келейді Валерик. Сана мотоцикл байлсы кайып. Паян кунди ажазымбе бірле кино курмагай тереаша. Ажине бушинчен лапказа. Валерик келешті. Шакнашкал хаклы гон юратнышын патни мотоцикл ба керлеттерзе бұны. Пәдем ялгиш умінже юри хамак дартны келішмем. Шурана худас. Уйра бітшен шуқшлаза бұма ван, дезе Андрей шуранақ шула тухрем. Шумырғы шынхи шандалық, каламашук илемлі, ужы, хырандарза хевел бұғадь. Тюбе шургуни хибек таза, тарнагу жебек тарым. Шул жінчі ана юлдаш тұпын маре пәтшен шулхышлама, негам тачырмандармая. Андрей пәрден бір шутпа, паян салам бибет тадықлын калашса тадылма әметленсе отрем. Ытлаши тел буласран, ан отказавыл правление ураме бемар, пәрпәчек па бір закеже. Урамыра ана тюрек шамра хер почтальон чарче. Андрей Иванч, изир Акрамов патне кеместри? Кредипшке ямагам, Тархашын, шаха жада кірзе парырға візіне, мана телефон батнежіне унда васкадып, тада ага саламбия шыру Андрей Шырова илін жүхне конверчіне, хузан, сымақсене самахсене азырғариде, пиденжі суране турданза илнине сесре, хыжаплах не балартмарем. Юре кірзе барып. Шул жинжевыл, хыйне хый әнен мезір бірлегіна конверчіне бақса илже немлегенішта жүк, алмазов шырайд. Каялы адрезе хузандык консерватория, анчах почта штемпельне шубашкарда Андрей, пәдем чунхавали печерене хыдарза малалла, хыйн пуласлы хипатнелле утре. Хыйн шабиде, Валерик шабиде, саламбибе алмазован шабиде, шак пәчек шируран гелиневал пиде лаяхынланже. Андрей жақшырыва юрі жухадас. Падерес пулзанах ике завны день пірлешмічіш. Алмазов урах ширас теме, саламбиде хай пушла замалдан шырмағы Юратова Юратыва ұйтса Андрей лайық білейді, шакшыру унын юрадывне, телейне пітерсе хурать, үрі әмеде дадать. Валериге де, ына да саламбирен Шак пәчі хуттадығы ғалуншын чул дуранда евірі. Шабақ тавалана шеріп тұтсаврад. Шук. Выл улдалайме. Выл түрі чунлы салдак. Офицер. Саламби шалды бүлімре піченек темші залар айтмен. Выл жур платебе, шарабужын, шырышевичі хыштыр да аяллара хузынзанна. Алықса сейлцесін, Хер вұрт каяла жаврын жінде, хулын сулан зайлчем. Андрей Иванч терезаламби ашын жылгышса кулза. Шавында хынана хереш шымылын утсабырза алып ажы. Салам саламби. Лыпкыза кызасы калама тарышы Андрей. Почтальон урамра бажы. Ага хажат, ага да ширу. Хер шырыва илчі де, хажатни урайни Унын не сызардық шуралза кайры. Тудидем пыжылдатны бек треме бұшларе. Ой, Толя! Тережеш ол падем чыререйн. Вара, бейді шырыва көгір жүмне пачырдаза, тем каласын Андрея күшран пықря. Самантрах, унын илемля ква күжесінше саваныш күшулі елдырдатса елші. Кығыря хывырт-хывырт шықленме бұшларе. Саламби бірнетем капланза тулныбе кысывыл шавраймаря, пір замақта жинеймере. Кығырне алызембе тұтнебек кайла шавранчыге, тегер умынчы бұған ларчы. Андрей, чул юбабе хыцатачы, ана күнжуды шухалнын дүйінчі. Шак самандравыл, тегер жіне үкне телейлі не шеш әмір асуза юлмалық сынаре. Саламбен бит күші телен мелеш чебеллензе кайрре. Туди кулать, кужесеншен шуду кушулеш рушине шыбырдатса думлать. Шыреве питекеске, саламби ана пірре ланченде, анжақвыл пушнешек клемезр, тадах, тадах, жіне-жіне Андрей каяла жаврынчиде хулень утса тұқса кайре. Выл уйурлы каяла печенкашна чух Унын чуне мінле үрәтніне, шав ырадыва чадымлын түсе иртерме мәндері вайгерліне калама да пәлмеде евір. Салампишер мен жирныне вулаза анланзанах колхоз правленине тукса чуприте, Алмазов патне хузан консерваторине телеграммы ачы. Сегет сирен кеде деп тере. Чилайчейн не бұдарза азапланыз кер. Халявал хый шапла юлы бұл нинчен тілін мереде, именмереде. Хлеченчереде задана вайлладуем, шурхи шив певене татсагайны бек шапла шиеле тапса духря. Чын, юраду вуд пулзан, уйрлу шил, вайзар шунаган вуда шил тюрек Вайлыне тада гыдрах чертсе ярать. Иге талық салымби ларадыма білмезір алмазыфа кетірі. Телеграммына авыл шавгуна хилме бұлдарына. Хузандан поезд пирин станцына шит сакырзе кеткелейді. Станцыран шурран утмалық тебір вежізеге ертір. Халичен шит бегінде вал, азапланза шухышлар екер. Вишіміш күнде саламби әне ферменжечі. Ана телефон нечін дертіш. Трубкран палланы саза илтінзен. Хер ним ми булзадачы. Анатолий Туригаза салановсем батне щитне кинь, ундан калачать. Саламби не хиреш, в жерми бушне, шул тваткалне тухсатача. Аякран келейін шуры плашлышына гурзан, херчери шурлзагай аспект тулза шитре, сиксе духа аспект тапма бушларя. Васказа келеген шын, сулза саламлазан, дек чыца раймаря, Анай хиреш үткінші. Иге завны, вада хурамайын жетір бұл зағдаланшыш. Нумачен пір самақчын мезірдачыш. Анатолий Саламби күшізінші, пичішінші күшіл тұмламызіне чүптуза дейбітмедідінші. Жавы қытравызіне, иккешне де пәйдем шут шандалак юраду юрри шрандарнын тойынче. Юратса кетме білеген зем, шанжыға жухатманны зем, келейлі.